บุ๊กทูสิบ dix, dix, เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ hier, aujourd'hui, demain. hier, aujourd'hui, demain. เมื่อวานเป็นวันเสาร์ Hier, c'était samedi. Hier, c'était samedi. เมื่อวานดิฉันไปดูหนัง Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. หนังน่าสนใจ ภาพยนตร์น่าสนใจ Le film était intéressant. Le film était intéressant. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. ดิฉันอยู่บ้าน Je reste à la maison. Je reste à la maison. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler. ดิฉันทำงานที่สำนักงาน Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. คนนั้นคือใคร Qui est-ce Qui est-ce คนนั้นคือปีเตอร์ C'est Pierre. C'est Pierre. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Pierre est étudiant. Pierre est étudiant. คนนั้นคือใคร Qui est-ce Qui est-ce คนนั้นคือมาธา C'est Marthe. C'est Marthe. Marthe est secrétaire. Marthe est secrétaire. Pierre et Marthe sont amis. Pierre et Marthe sont amis. Pierre est l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. มาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ Marthe est l a m i de Pierre. Marthe est l a m i de Pierre.